Lumba da zer? Mila bedeat zuehun eta hiutan hoita bateko apilaen hogeian, lau generalek putx militar bat egintzien Algerian. Algeriako gerla undarria zuan, Frantziar kolonialisten azken ostikata zen. De Gaulle general lehendakaiak arma gizon gusiak ahalukatu zutian putxisten ez jeraikitzia. Kambio bat estaduaren aldetik. Kambio bat, ezen Luzaz Frantziak egin ahal guziak egin behitutu Algeriaren beha aztaparpian etxekitzeko. Dakigun bezala, Algeriako gerla etzen gerla bat, baizik eta bakiaen zaintzeko teknika berhezi bat. Bakiak hanis balio dialakoz ahal handiak ezaik izan zien. Algeriarek altxo hoi gozarezaten, etxauak ereazten zeitzen eta hanko bizizaliak bibilkatzen herri berriak deitzen ziren günetan. Prefosta, nolaz soldaduak bakiaen bermatzen aizien, ez zutien laboa isume hoien egoitzak jaikitzen ahal, beek egin behar zutien. Behin aterbia ukeneta, emu berria alambrez unguatuik zen, bakia ez zezakien nihuntike eskietaik eskapa. Ofizialki beraz, hiri berriak deitzen zien, bena han izanek beste izenik emaiten zeien gune hoier. Ki nete rien dut que des camps de concentration de population civile. Behin kan de concentration hoietan gentiak metatu eta, frances administrazio errazionala behelanetan hasten zen. Bizizariak zerrendatzen zutian, zenbatzen eta bakotxai argazkiak hartzen. Horre, sibilizazio edazariak fiak agertzen dia emazten argazkiei so hasten jelaik. une sersion général batek. Venez voir comme elles sont laides. Venez voir ces macaques, on dirait des singes. onduan jentetik benohabo kabaletik basiala, Si la France butait du fel, comme elle le disait couramment, à tour de bras, et avec une telle facilité, c'est que c'était pas des êtres humains, c'était des bêtes. klub mediterrane hoietan bizik batzen zienek, hurrik etzien eta doidoia ez hiltzeko janhaia baizik Ben egunekua hobetu nahi bazien, egunkal lauenez lan egiteko baimena bazien, ez habo, hanti goiti legez kampo bat zien. Hiberi hoietaik hurun batuzien lureta hun ez jumoan behar zen. Eta hat heltu urduko, lan egiteko hun hartu lauen hoik agortuik zien epez kanpoko tenoetan lur utxalai haitzurka aizena, felagatzat hartuik zen, terrorista eran leitekian bezala egun, eta zian tratia emanik zeion. Soit éliminé tout de suite, soit suspecté, emmené dans un camp, euh, torturé descendu. Algeriarrak kabale izanki, ez zintzien prefosta frantziar estado sebilizazaliaren pedagogia kumpreni. Aitzitik, planitzeko pretenzionia eba zien, L'été, leteak Francia zeitzen Frantziako legebiltzarkider. Juillet 55, l'aide de M. Benjeloul. Des douars et des mechtas ont été incendiés, des femmes violées, des chefs de famille froidement abattus parce qu'ils protestaient. Mon fils a été soumis à d'affreuses tortures, coups, électricité. Le mardi 21, mon frère Kébil Ali a retiré du puits le cadavre de mon fils. algérie à jabetu là. itxua bitxiko klub mediterraneak haina edo undarrak tapatu dutu, garai haietako labuai indigenen haurak statu sozialez goatu dia, kentetik sovajon klasala iganez. Ez dia habo alambre zungatuik bizi, bena basterako aselem hiotietan metatuik. Gerla hori betiko kutxe bat ezai nahiz, Frantziak beegitate basatien otokritika bate egindu. Nahiz eta, haleike, kostatzen zaion uano egun. <laughs> on a une certaine idée de la France qui se révolte par rapport à des pratiques comme celle-là. Mais quand on sait qu'elles ont eu lieu, on essaie de s'en défendre.